школи для обдарованих дітей. У нашій групі були діти переважно незаможних інтелектуалів, крім одного юнака Леона Стеккера, єдиного спадкоємця фірми GMK Стекер і син. Нам з дому надсилали на кишенькові витрати по кілька десятків доларів, а Леонові щомісяця надходив поштовий чек. Леон завжди вдягався за останньою модою, а в гаражі школи стояв його Форд, остання спортивна марка, і хоча нам не дозволялося тинятися по ресторанах і кафе, Леон Стеккер часто повертався після опівночі, і це щоразу сходило йому з рук. Нас усіх дуже дратував цей Леон Стеккер, і ми довго виношували план, як його провчити. Пошту приносили двічі на день, і ми почали чергувати. Нарешті Леонові надійшов чек. Того дня чергували я і Конопатий Оуен. Ми взяли чек і подали до центральної пошти, бо Леон Стеккер завжди отримував гроші в поштовому відділенні на скверевеню. В нас усе було добре продумано. Ми заповнили чек, увійшли до залу і почали просити незнайомих відвідувачів, чи не міг би хто поручитися за нас, бо ми нібито забули вдома свої посвідчення. Ніхто не хотів, і нам почало все це набридати. Нарешті здибали якусь негарну міс. Вона щойно отримала добру суму і була легковажно щаслива. Міс посвідчила моє ім'я Леона Джстекера, давши касирові свій документ. Ми щиро подякували і повернулися до школи. То був неперевершений атракціон. Усією групою ми конали від блаженства, стежачи за нащадком фірми GMK Стекер Син, який раз у раз бігав до поштової скриньки. Це повторювалося день у день, аж поки він почав просити в нас позички. Ми співчутливо хмурилися і давали йому долар чи два. Так тривало добрих три тижні, і ми порадили Леонові написати додому лист, а самі знову не відходили від скриньки. І коли Стеккерові надійшов другий чек, ми його знову перехопили і отримали на пошті гроші. А на ім'я Стеккера старшого написали лист. Любий батьку, мені повернули деякі борги. Я живу ощадливо. В мене зібралося грошей місяців на три, тож поки що не треба надсилати чеків. Нам не важко було написати цього листа, бо Леон Стеккер завжди користувався друкарською машинкою, але втіхам нашим не було кінця. Леон заборгував половині класу, а ми цілою групою старанно поширювали чутки, нібито фірма «ДжМК Стекер і син зазнала банкрутства. Леона покинули його дружки, не маючи від нього жодного зиску, хоча його й раніше ніхто щиро не любив. Нарешті чи то Леон Стеккер щось запідозрив, чи до нього теж дійшли наші чутки, тільки якось він зателефонував батькові. Наша витівка надто затяглась. Нам стало припікати. Одержані на чекі гроші ми досі ховали серед Леонових речей, а тепер злякалися і переказали їх стеккерові старшому. А потім полісмен привів до школи оту негарну легковажну міс. Усю нашу групу забрали до поліції, протримавши там цілу добу, поки з'ясувалося, що ми не привласнили жодного мідяка. Навіть переказ Леоновому батькові надіслали власним коштом. До суду нас не притягли, але з мене із конопатого Оуена зняли відбитки пальців. Оце й усе. Потім я майже забув про ту дитячу витівку, а тепер вона перетворилася на кошмар. Щодругу ніч природжується білий аркуш цупкого паперу, кістляві руки службовця і чорна клейка туш, двадцять страшних плям на папері, кошмарні сни. 25 червня.